Kalemdardan Sohbetler Hacı Hasan Efendi, Kaddesallahu Sirruhul Aziz Hazretlerinin kendi sesinden Gönle Şifa Sohbetleri Lokman Aleyhisselam dedi ki buyurdular ki Dört bin veliyi tahkik etti. Dört bin peygamberi tahkik etti araştırdım. Bunlardan sekiz kelimeyi seçtim. Bunlardan sekiz kelimeyi seçtim aldım. Dört bin nevi bana sekiz şeyi tavsiye etti. Bunları size haber şimdi. Bir, namazdaysanız kalbinizi muhafaza edin. Eğer namaz biliyorsanız vesveseyle namaz kılmayın. لا صلاة لمن لا يحسن namazda huzur kuşu olmazsa o namaz namaz değer diyor. Şöyle tahlil yapayım. Namazı huzurla kılmanın için ne lazım? Beşahat Aynül Hayat kitabından naklar. Şahin Akşibendi Efendimiz şöyle buyuruyor Namazda huzur istiyor musunuz? Tabi. Huzurla kılan, kılınan namaz kabul aşağıya. Estağfurullah, Bismillah. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون namazı huzurla, huşuyla kılan korkundan kurtuldu, umduğuna nail oldu. Nasıl isterler? Bunu istiyoruz. Öyle olunca diyor, namazdan evvel üç şeraiti yerine getiren birisi birisi kazancınız mutlaka helalındanız. Haram tam kazanma, Haramla iştigal etmeyin. Bir lokma haram boğazdan girerse kırk gün amel hat olur, dualar kabul olmaz. Böyle olursa namazı nasıl huzurla kılacaksın? demiş şüpheli yiyeceksin be. Olmaz mı? Buna ait birçok şeyler geliyor babama konuşman için. İmam-ı Azam'dan anlatmak istiyorum. İbrahim Ethem'in şüpheli bir hurma yemesiyle bir senedir ameli kabul dirgahına gitmediğini filan çok tasavvufta böyle şeyler. Yalnız onları istemez. Sizin başınıza ağrıtmayın, usunca kurtarayım. Tam mutlaka halalındadır. Annen sütü gibi halalız. Ben diye. Ve o halal <clears throat> taamı da huzurla yiyin. Şu ortaya koyunca kimin verdiğini bilerek yiyin. Duyun bunu. içiniz duysun. Ya Rabbi bunlara hep sen mutlu ediyorsun. İstanbul'u yedirtmezler, durdururlardı eski Adana'da. Yok diyor, kalp diyor, zikirle meşgul olmazsa, huzurla meşgul olmazsa, kalp çarkı zikirle dönmezse, yedi yıl taam gafilet verir, nur olmaz. Ben kardeşlerimizden bilirim, bazı yakınlarımızdan, kanaatınız olsun, işte bir nevidir o, bizlerden nerede geçti gitti yemeğe yerken böyle işlerimin altına alınca Allah Allah düşünür. Yuttun mu hiç tam olarak gitmiyor diyor. Hiç de dışarıya gitmek istemiyor. Günlerce olmuyor. Yani nur olup geliyor böyle. Nur olup geliyor. Tekke'den de yollamış Hal Efendimiz demiş diyor geriye. Kabus falan dersin demiş. Tekke'nin yemeğini yiyorsunuz. Nur oluyor huzurlayım, zikirleyim. Biz gafletle dünyayı yiyeceğiz Allah'ı etmesin. Onunla namaz hiç huzurla kılınır mı böyle? Tıkanmazsa gafletle yiyip olur da. Bunun yanına ahiriyle. Bunun için arkadaşlarımız mutlaka Allah'ımızın bildiği halal taamı da işbirliğiyle Mevla'yı zikrederek diyelim. Bir Konya'da Tayyip hocamızın ayarı bir hoca efendi vardı. Nasır efendi. Büyüktür hoca. öyle tamiyetle sohbet ediyorum. İki buçuk saat yemişsin yeme. Sohbet ediyorum. Bu nasıl ineceğini, neyi zikriyle fikriyle haber verince gerisin geriye düştü adam Ahmet'e. Yani hırtla amada dontum diye verdi taam yenirken bir hıçkırık çıktı. Üstazımız da demişti ki, ölüm hadisesi getirecek kadar biz o musit çökerse filozat ilahi bozmaya çalışma. O hal geldi. Nefesimiz kesildi dönüyordu. Bunyalı çok şuurlu insanlar. değişti. Bunun ticaret yetişmiş bir düzen. Vallahi bu şimdiki komşuluğun arasında nasıl olarak bize geldi. Üstazımız da kendi selam ediyorlar neyse. Belliydi. Yalnız biz vücudumuzla biliyorduk. Yani lezzetin abi böyle günler geçirdik biz. Tahammülüyle yerdik toplanmış. Hele huzurla, sohbetle, böyle yenirse, halal taam böyle yenirse, abdest de huzurla alınırsa, baştan başlıyorum abdestle, elimle ittiğim günaha tevbe olsun diyor yıkar falan. Hem duasını okuyorum. <laughs> duasını belli kardeşler. Biz ne noksan iş yaparsak Efendi Hazretleri onu bize haber verirdi. Çok yaşıma geldi de abdesti şehadet ile alırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle başlamazdı. Yani yuvasını görür görür ezberlemesi. Kıstıralarını derler eyverdi. Peki Usulü belli. Yani buna benzer belki 8-10 tane benim yapmadığım noksanları gizli şeyleri bana haber verdi böyle. Bu şekilde ya. Peki emir aldıktan sonra tabi hilafına hareket edilmez elhamdülillah. Yalnız onlar doğrulttular bizim yollarımızı. Biz de dilimizle size buyuruyoruz. buyuruyoruz. Allah tesirini kalmasın inşallah. Abdest baştan ayağa kadar hep tövbeyle, istiğfarla, duayla, o ağzayla ettiğin günaha tövbeyle abdest alınacak. Şu dış yunmayacak, iç yunacak abdestle vardır. Böyle almışsa olur. Birisi talebenin sararmış böyle. Sap sarır. Okuyun oğlum sen okuyun. Çok mu uykusuz talep? Kanaatım olsun efendim. Destimi alırım huzurla. Namaza durar, dururum yatsıdan sonra. İki rekatta Kur'an'ı tüm harflerimde kaldım. Böyle yarısını bir şeyle okurum, yarısını bir şeyle ben böylelerden duydum Hacı Hüseyin Efendi hocamızdan Bir gecede tüm teravih kıldırdı diyor Kur'an tüm oğluyla. Vardım ki diyor sahur zamanı diyor kasemeye yemişler. Tık tık tık tık tık tık tık tık hiç nefes yorulmamış. Tayyil lisan olmaz insan. Ben oralara gittim. Oğlum kılıyorum su ama abdesti yeniyorsun her azaya tüy bildirirsen al çocuğum. Yani tarif edeceğim şeyleri tarif edeceğim sağma halal. Namaz kıldırırken ben yanımdayım dedi. Oğlum kılmış mı Kur'an'ı tüm okuyamamış. Çünkü Kur'an'dan hoca soruluyor, takınıyor. Yanlış mıyım, şey miyim bir huzur gelmiş. Yarın de sahabe-i kiramdan sıkı azam sizi dinliyor gibi kılırım. Ruhunda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizi dinliyor gibi kılar. O bir günde demiş, Halik-i Zülcelal'ın huzurunda kılın yalan söyleme Kur'an demiş. Böyle kılmış, yarı yarı, az bir düze düşmüş. Sabahları dinleniyor ama bir düz okuyabiliyor. Huzur lazım demek. Çok okumadan çok huzur istenir. Orada kılan Allah'ın izniyle ya bakın Allahu Ekber Allahu Ekber Allah değil kadar Allah'ın büyüklüğü tecellisi Bizim gibi de atması benden ben Allah'a ekber. Ne dediğini bildiği kime diyor Allah'a ekber Büyük olan Allah'ımıza Allah'a ekber. Bu büyüklük şeyi tecelli eden ana 20 kadar derin demiş üstad. Başlamış Kur'an-ı Kerim'e Rahmülillahi Rabbil Alemin. Alemin Rabbisine hamd eder. Hamid sana mahsustur yani. Maliki diyor. Dünyanın ahiretin maliki olan Allah. İyyâke na'ud. Hemen ancak sana ibadet ederiz şey ya Sabaha kadar bunu demiş. Sana ibadet ederiz dedim mi kasadaki para, kesedeki para geliyor işte. Doları geliyor. Sığırı geliyor, ailesi geliyor, çocuğu geliyor, mağazası geliyor, işi geliyor. Onlara ibadet gider gibi hiç ibadeti çekmemiş sünger gibi içine. Yerken aldı diyor diyor ağlamaya başlamış ve yıkılmış yere düşmüş. Kız çocuğu kopuşmuş. Efendi babam bir hoş oldu. Asıl canından neden buraya tamam namaz kılacak olsan sağ kalamam. Ama o tarikat, tarikat, marifet ne? Hep namazın hizmetçisi. Yani tarikatı vel hakikat hadımanı şeriat. Yani asıl şeriatı yapmanın için tarikata niye geliyor? Aşk, şevk, muhabbet gelsin diye. Büyük olan zat hizmet edilen zat. Tarikatü vel hakikat hadımanı şeriat. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam niye Medine'ye hicretini de bilememişler. Şeyhine Zübeyir Hazretleri gelmişler bilmiş, beyaz beyaz giymişler. Yaşları da farklı iki yaş arası var. Peygamberimiz iki yaş büyük. Geçer yürürken şu kolay bir anda bu kolay. Hiç görmeyen Araplar Medine'de şaşırmışlar. Ah veriyor böyle. Güneşin onu nereden tutuyor? Hizmet ediyor, etrafa dönüyor bir yeniden tutuyor. Hızmat eden sıktı, ağır ağır diyor yani altta. Bilmişler. Yani herkes bilmiş. Büyük insan nispet edilen kimse. Büyük şey şeriat, tarikat ne, hakikat, marifet ne değil. Büyük şeriat. O, ona hizmet için o yola sülük ediyor adam, bana aşk, muhabbet geçsin de e, ilim, amel, ihlası yerleştirelim içimize değil. Büyük de Ankara'da ayrı şey, Konya'da, büyük ulema yani Diyanette bilken ulemalar içinde Allah'ın cevabı demişler ya. Anlayamıyordum şeriatlarla tarikata niye gidiliyor. Tarikat onu yetiştiriyor. Ondan sonra gelmiş, oğlum ne oldun demiş. Efendim, ya kenabudu, diyemedim sabaha versin. Ya na'budu hemen ancak sana ibadet ederiz deyince kalbinin parçalandığını zannediyor. Allah Allah diyor. Uzun uzun. Yıllara tarif ediyorum da kendim yapamıyorum ki gibi ağırmaya başlamış. Falan zeyneye kaldırmış ki şimdi derdi hocam. Kabre defnedince yavrum yavrum ne halindesin? Ne haber alayım? Vaziyette aşağı. Hocam, hocam sizden Allah razı olsun. İyyâke ne kadar bir namaz kıldım. Korktuğumdan kurtuldum, umduğuma nail oldum. Hay olan, hay Allah beni hay etti, hay olan Tanrı'nın emrindeyim. Allah'ın huzurundayım. Gitti ağlayaraktan hoca ben diyor. Vay kafa, vay dedi. Eller senin evlidinle böyle olsun da sen namaz kılamaz mısın? Aynı şeraite başlamış mı yaşarmış? Hemen bir şerhliydi. Kitap güzellikleri onu İsmet'le e, dost hocanın olduğu şerhde kayboldu. Ele hep, hep tasavvufu şey, tarif eden tasavvuf. Onun için kardeşim, namazlarımızı böyle kılalım. Bak diyor ki, namazdaysan dört bin nevi tembih ediyor. Kalbini muhafaza et. Efendim bir tarife veriyorlar. Abdestli huzurla alın. Taamımız halal olsun huzurla yiyin. İftitah tekbiriyle elimin dışıyla dünyayı yanına attı. Allah'a O zaman kalbinde böyle dur. Şu dünya dinlen şeyi yerime attı. Namazda namazı huzurla kılmanın için kardeşlerimiz namazın evvelinde ekmeğimiz helal olacak ve huzurla yiyeceğiz. Bir. İkincisi ikincisi abdestimizi baştan ayağa huzurla alacağız. Tevbe ile istiğfar. İki. Şahin Akşibendi Efendimiz'in tarihi bu. Üçüncüsü dünyayı yerine atmak muhaccerdim ya Rabbi diye e, iftar tekbirinde Allah hafızlanırsa, huzur hatıra gelirse bundan sonra siz karışmayın gerisine diyor. Huzur gömleği giyer vücut. Altında inleyi inleyi namaz kılarsın. Ameli manda olduk biz. Kusura kalmaya. Yani bir bakın yaşamış değiliz bu günü, öyle günü yaşadım. Ben kaybettiğimiz için o daha zor. Çok para eline geçer de kaybederse biz kazanmayan alandan daha çok kaygılı olur. Biz sizin hepinize daha güçlü olmuş oluyor. Bakın sizin başlığınız zahirmiş. Dört bin nebiyi tahkik ettim, onlardan sekiz kelimeyi seçtim. Birisi namaz. Dayısanız kalbinizi muhafaza edin. İki, Başkasının evindeyseniz gözünüzü muhafaza edin. Başka kimsenin evindeyseniz gözünüzü muhafaza edin. Irzına, namusuna, şefkat, muhafaza filan gözüyle değil de şehvet gözüyle baktınızsa yandınız Allah'a. Allah cümlemizi muhafaza etsin, kalbimizi, gözümüzü. Peygamberimize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları, müminlerin anneleri olduğu halde biz buradan perde çıkacağız ya Muhammed ve işte bizim ailelerin, kalbine bir tereddüt düşmez. Anneler Bir çocuğun yaşı oldu muydu on? Söyle mahramdan ayrı otursun bacısıyla da olmaz bir olana. Bir kardeş bir de bacı olmaz. Ataşla pambuğun şakası olmaz, çıkacak yangından ev de kurtulmaz diyor. Sadi böyle yazıyor, geliyor üniversiteden olmuş onun risalelerine. Bunun için kardeşim gözümüzü muhafaza edeceğiz. Ya Ömer radıyallahu anh, sen küfrü halindeyken üç kuyum vardı. Ben ona teaccüp ederdim dediler sahabeler. Rakıyı su gibi içerdi herkes. Haram demezlerdi kimse. Değerdi Kur'an gelmedi. Hiçbir şey yoktu. Fıkra derdi herkes. Bir, ki yalanı sel gibi akılırdı. İki, elin ırzı namusun müstesneydi. Kırmızı çaputlar bağlarlar çadıra. Gelmenize müsaade var dillerdi. Sen bunun üçünden de bir şey yapmadın sana baktık küfür halindeyken ne kimsenin namusuna bak. Yani küfür halindeyken ne rakı içtim, ne yalan söyledi, niye bu, nedeni bu, nedeni de. Yani günah değildi bu o zaman. Affelduk günahtan çünkü. Küfür halindeydik. Yalan söylersen yalan kıvranır, çevrilir, sen demişsin diye gelir anlama dikilir. Sen yalandan kurtulamazsın, evet mi yüzüm kara olur. Benim yüzümün kara olmasını istemediğimden yalan söylemedim. Ama dinimize, İslamiyet'e girince bir tecik yalan beceriden adam yalan vereceğini i şerif yalanla iman bir araya elenmez elenmez diye yazar gider de hadis-i şerifler bir yalan söyleyene Allah lanet olsun. Lanet olsun yani. Üç defa Allah lanet ediyor bir yalan söyleyene. Ben çok söyledim sizin içinizde bunları ya. Tekrar hasar belirken 180 diyorlar. Güzel şey 180 kere söyledilse yine güzel. Hacı Hüseyin Efendi Hocam'ın rahmet duasına gelince ellerini yüzün böyle dönder verince Allah'ımız yani İslamiyet'i o gün ya Rabbi sen açıktan göster dedim. Yani yumuşuk e, şeyler neler hocalar bile cebinde rah yağmur getiriyor diye taklit ediyorlardı. Ve ya var. Hoca kürsüsüne ah, amin diyor. Bir çatır çöpüşüyoruz ovacıkta. Şap şap şap şap şap şap O vaazın arasındaydı deveye. Yalan söylemeyin. Kendinizi beğenmeyin. Dua ederken kabul olur ya filan filan işte zina etti, filan da filan günah etti. O yüzden yağmıyor Yediğinizin kibiri size yeter, o güne size kafi gelir. Siz baştan tövbe edin diye bize tarif ederken yalan söylemeyin. Torunum gel, oğlum gel beni bir kucakla da şeker vereyim dese, cebinde şeker olmasa çocuğu aldatsa 70 sene Allah azap edecek diyor. Kendi çocuğuna, o çocuk neymiş dedik biz aşağı indi hocam bu kadar çocuk hak etlensin, çocuğa yalan öğrettiğin günah diyor. O çocuğu yalanla yetiştiriyor. Sen şeker bulunmayınca çocuk senden yalan öğrenmiş olacak o zaman. Onun için ne olacak? Ben onun için yalan söylemem dedi. Hazreti Ömer Söylemedim dedi. Ne diyor rak içmeli? Rak içenler serhoş diyor. Düşüyor şöyle caddanın üstüne. Eller koltuğunda aptal gibi sürüyorlar, götürüyorlar evine ailenin neyin yanında itibarı kalmamayı istemedim ben. Ailemin neyin içinde? اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى Erkekler kadınların amirleridir, memurlarıdır. Yani onlar onlara daima bağlı. Tokadı vuramaz sen ona. Kısas yapacağını mı Allah ayet gönderdi ne yapayım diyor. Onun için ben aile içinde işi olmayı istemedim de ondan hiç geçmedim aklımı zayi Neden, neden dedi, kimsenin namusuna bakmazdım. Ben şöyle bakar misafirimin gelen gözüne. Bir yere vardı mı, o ev hanımını demeden aşağı bir benim ailemi geldi böyle bir süzdün mü bir adam. Dostluğuyla geliyor ama gelmez artık. Gözü çıksın. Böyle baktım mı diyor defemden bir kaynar su diyor. Gırtlağıma iniyor. Aileme baktıramam. Bana, bana, bana zor olan şey ile de zor olur diye ben kimsenin hırsına bakmazdım diyor. Kardeşim zor olan şey. Kendine hoşgörü şeyi başkasına. Gelmene zor gördüğün şeyi ille de zor, İslamiyet'in kamil iman sahipleri bunlar. Yani oralara darılmayın fazla. Demek ki başkalarının evindeysen gözümü muhafaza et. Dört bin nebinin şeyi. İki, üç. İnsanların arasındaysan dilini muhafaza et. Diline sahip ol filan parti şöyledir, filan şöyledir, filan şöyle etmedi mi arkadaş buradır. Şurada kaç tane onlardan adam var kim bilir. E, memleket ıslaklandı onu veriyor. Dilini insanların yanında muhafaza et. Hacı Züht Efendi hocam, Şah Efendi diyor, işte sana elli oldu hicri diyor. Bundan sonra diyor, aman üç kişinin yanında, iki kişinin yanında konuşma. Hiç kimse sizde kanuna yasak olan şeyi yapmadı. Kimsesiz yapıyor. Çangallar gelecek haber verecek diyor. Karşılar karşılar. Ben kitapta böyle gördüm zaten. Babamla tabi posta oturmuş bir hoca alim insan. Hani Abdullah Efendi ile kalamıştı. Birbiriyle mübahaseye gelince Şafir'le hakem dinler. Ben gösterimlerde ne derse öyle bir hafızade de var. Üçünün arasında bir latifedir konuşuyor. Sen bilirsin, üçümüzün vaazında dinledin. Nasıllık biz diyor. Müftü Efendi. Müftü Efendi ben hiç daha riya konuşmam. Hiç haksız da konuşmam. Üçümüz de bir aradasınız. Seni ben Kur'an'ı kelam etmiş tecvidiyle, nedineyle okuyan bir hafız gibi görüyorum Abdullah dedi de düzgün olarak yüzüne okuyabilir gibi ilminlerine de öyle görüyorum. Fakızane ve kalif besin hep çiftar hıcat hep çiftiyiz ve bir fevziyi silmez havvaz hoppi kelemen sa'faz oraya var. Ulan ben mi öğrettim Şahverdi'yi diyor. İnandıramadım oğlum sizi diyor. Bir kala böylesi yapmışlardı. Fener de alimdir. Diyor ki adam çangal nedir? şaka, çakal, ağaç gibi kabiliyetsiz olacak o zaman adamın çürük olacak. Geçen dedim yüzüne sohbette bildirmeden kıpkırmızı siyahlaştı yüzü. Bunlar bizim birader hocamlar. Biz bir de orada münasip yakınımızdan hafız çocuk. Sırlı bir şey söyler sabahla kokar diyor. Herifin tabiatında fitnecilik varmış. Nemmamcılık varmış. Gidermiş burada emanet diyor Efendimiz. Şuradaki lezzetli sohbete de haber vermeye çalışsınız irfanın arasında. Şu lezzetli sohbete haber vermeyiz. Lezzet var burada şimdi. Bak uyku ne gelir öyle olmaz. Bak içimizi tuttu şey. Bunu dışarıda bir arkadaşa haber verin onu da çıkırmadılarsa ebedi bu yolda. Necesin? aile çok zor. Ağlayaktan kocasına diyor ki, bugün gençlerimiz diyor, buyur bizim ben o yüzümü ne diyeyim diye demiyor. Ne demek bu herif diyor. Bu alçak ne diyor bana? Adam da namus sahibi geliyor caminin duvarına diye tüfeğe maskara yerleştiriyor. Geldi o zaman an anlayacak diyor. diyor? kalıyor. Oraya. Çok helal yakın çok. O köyde partıcılık olduğu için Abdurrahman Erman Hoca'nın kazim vurdu diyorlar. Ben bir götürten düşünmenin için ortaya. Bir bağlılık çıkıyor Kazim ismi Hoca. O samanlıkta Allah'ım sallallahu ve sellem. Salattan tüm Bizden aldığı şeyi okur okur okurken ölünün başına da kan böyle ravan oluyor. Hiç hayat yeri yok yani sağ Allah. Şimdi beyinde vurulan adam söyleyebilir mi? Kalpten yiyen, böyle bir yermiş bilemiyorum yani hiç bir daha açılmaya, gene kumaya gitmişmiş. Gözünü açtı diyor, benim için Kazimeni'ye düşman olmam beni kayının durmuş Ali vurdu. O Ravta-i Şerife yapıyormuş. Üstazım sıkışınca gelir diyordunuz. Nerede kaldın? Ben geliyorum hayatım. ayak gelecek. Çocuk uçacak. Nerede kaldınız? Yetişirik diyordunuz. Çığırınca yetişmezse, ahirette iki elleriniz yakamda kal, kalsın diyor. Hakkınızı alın diyor. Eğer çığırır da e, böyle dara gelir de bizi istemezseniz benim elim sizin yakanızda kalsın. Böyle. Yani çok tecrübe ettim bunu. Allah'ımız muhafaza ediyor. 20 kişi eşkıya bizim evimize kabinemle duruyoruz topların diye hücum ettiler. La havle havle şerhe biiznillah. Hem gelen adamı öldürttürmedi hem halas olduk elhamdülillah. Kardeşim, bütün kardeşlerimiz gelmiş. Sakallı kardeşlerimiz zulmün yüzünden hep tabancayla geldiler evimize. Geçen gün. Yani Yahya'nın hadisesi çok büyüldü. Bütün tabancaları evimize bıraktı şu lisanınızdan açtım kitabı. Yani hasbinallahu ve ni'mel vekille la havle ve la kuvvete illa billah'tan başka hiçbir silahımız yok bizim. kana Okurkana okurkana. Yukarıdan iki daha gitti, üç daha gitti demeye başladı. Onlar bunu yine gitmişti. Kardeşim böyle yapalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rıza Lillahi Teala'l-Fatiha. Kalemdardan Sohbetler Hacı Hasan Efendi Kaddesallahu Sirruhul Aziz Hazretlerinin kendi sesinden Gönle Şifa Sohbetleri